igihugu cy'u Burundi kiri mu myiyamamazo kuva ku wa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa kane guheze gushyika ku wa cumi n'indwi uku kwezi kwa gatanu amatora nyezina akaba ategekanijwe ku wa mirongo ibiri uku kwezi nyine uno munsi turaba ingena agateka kazina muntu kifashe muri kino kiringo cy'imyiyamamazo n'ingena abanyepolitike bariko barahiganwa bo kwihanganirana mu kiringo chi nshingwa isigaye y'imyiyamamazo ngene kandi hawahigan bahigana ku butegetsi bo kubahiriza agateka kazina muntu umunsi w'amatora nyezina none ako gateka kazina muntu kifashe gute muri kino gihe c'imyiyamamazo hoba hari intambamyi zibangamiye kino kiringo niyihe nyifato abahiganwa bogira kugira ngo agateka ka bose kagume kubahirijwe mu kiringo c'amatora nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro Alphonse kubw'Imana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri micro muri kumenaje ara dezihebukeye neza sangwa ikaze mbega yemwe kuki dufuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko turagira rero tuvuge neza ibijyanye n'agateka ka na muntu muri kino gihe cy'imyiyamamazo muri studio twaronse umutumire turi kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka na muntu mu burundi cndh mu mpfunyapfunyo ni dr sixte vinyi ni muraba amahoro neza mwaramutse neza uno munsi agateka ka zina muntu kifashe gute cyane cyane muri kino gihe cy'imyiyamamazo murakoze cyane eh, muri ino minsi agateka ka zina muntu kifashe neza ngira namwe murabibona yuko mhm. eh, abantu barajya ku mirimo uko bisanzwe abanyeshuri barabandanya kujya ku mashuri abaja mu isoko barabandanya kujya mu isoko abaja kwiyamamaza nabo nyine barabandanya kwiyamamaza muri rusange rero twavuga ko agateka ka zina muntu kifashe neza ikiyamamaza ku mugaragaro yindi kemegwa umwe wese agasigura aho eh, yumva ahagaze umwe wese akerekana ingingo eh, imigambi afitiye Burundi nibaza yuko turi mu bihugu bishobora kwerekana Karorero ku bintu bijyanye na demokarasi ngira eh, umaze iminsi utembera ukabona mu ibarabara eh, uno munsi uhora eh, n'imodoka hamwe n'imigwi ikurikira bafise nk'idarapo rya forodebu ugeze imbere gato ugahura n'irya sendedefu ugeze imbere gatoya ugahura na iprona ugeze imbere ugahura na senere nibaza yuko ari akarorero keza ku bintu bya demokarasi kandi ibi birafasha cyane kubaka igihugu kuko turashobora kumva imigambi itandukanye mhm. e, ego ariko icyo munegura nacyo e, icyo tunegura ni uko Eh, atanyambi buragahonze mm. ibitarondewe mm. eh, birashika aho usanga bamwe bayoberwa canke bakibagira amategeko eh, abagenga cyane cyane muri bihe vy'amatora kuko murazi ko umugwiseni washizeho amategeko akwiye yerekana ingene ivyo kwiyamamaza bigenda guhiganwa ingene bigenda ariko ugasanga bamwe bamwe barayiyo bagije canke ntayo bazi neza ku buryo usanga bariko barakora amakosha amwe amwe bituma usanga agatekazina muntu kahwa guhungabana ayo makosha ntaco eh, kumbure ntimuyatomoye ariko turaza ku eh, kuyatomora amwe amwe amaze kuba yibonekeza ariko muri ko muraraba abiyamamaza bari ko barubahirizwa ku rugero rumwe kuko nako n'agateka kazina muntu eh nibaza yuko ubu bariko barubahirizwa ku rugero rumwe kuko eh, nta na hamwe nta mugambwe n'umwe ndumva uvuga ko bawubujije ko eh, utunganya imyiyamamazo kandi nibyo tumaze iminsi twibonera kuko natwe mu mugwi tumaze iminsi tujya mu ntara zitandukanye tugasanga Eh, mu ntara imwe hariho imigambwe itanu itandatu iriko eh, iriyamamaza n'ubu mvuye ibubanza nabonye yuko nahuye n'abafrodebu bagiye gose kwiyamamaza mm. ariko cyane cyane turavye mu ndwi ya mbere urabona tugeze mu kiringo cya kabiri c'imyiyamamazo indwi ya kabiri isa n'iyirangiye uno munsi mu ya kabiri niho hatanguye kwibonekeza imyitogo y'imigambwe imwe imwe eka n'imishamirano ya bamwe mu ariko bariyamamaza ibi mwarabibonye eh, twarabibonye kandi turamaze eh, no gukubitira akagohe inzego zimwe zimwe zibijejwe Eh, kugira eh, barabe yuko eh, atawoba ariko arasana n'ubunyerera ava ku murongo hajya kenshi ah, umuntu yari ari ku gikorwa utagumye umugarura urashobora gusanga yanyereye nicyo gituma tuguma tuza turabahamagara tukabahamagarira kubandanya bunze ubumwe bwa mbere tukabahamagarira kubandanya berekana imigambi ikaba imigambi ariyo bashira imbere ariko tukabahamagarira kandi kudakoresha ingufu kudakoresha ingimba ibyo ibyiyumviro byabo bakabyerekana bakabishikiriza kuza mu bwitonzi ntangere ntihagire ukoresha igikenye ntihagire uhonyanga agateka kazina muntu kugira ngo twese eh, tworoherezwe muri kino gihe ariko ico gikenye biraboneka ko hamwe hamwe kimaze kuba kiriko kiraboneka eh, hadutomoye eh, nko mu ntara ya Karusi haravugwa abanyurujwe imbere bakabishiramwo n'imigambwe ko nk'aba banyurujwe bashika kuri batatu arabasenere ahandi mu bice bitandukanye ukabona bariko barakomeretsanya Eh, aha ntimubona nko muri CNDH ko muca musanga umenga bigeze kure nibaza yuko aho uvuze yuko abanyurujwe arabasenere kenshi Eh, biragoye kuraba kuko eh, murazi ko abajejwe umutekano kenshi baratubwira ibiba byabaye mm. eh, umuntu akoze icaha murazi ko agihanirwa gatwe kiwe hanyuma n'umuntu iyo ahuye n'ingorane misi yose ntibivuga ko ari agatekazina muntu kahungabanye mm. kugira ngo agatekazina muntu tuvuge ko kahungabanye ni ukuvuga yuko haba harimo inzego za leta naho nishatse kuvuga nk'inzego z'ubutungane nk'inzego z'intwaro nk'inzego zijejwe umutekano ariko n'umunyagihugu muto muto abikoze izo nzego zitamufashije bihava biba bibi nicyo nagira nshike nicyo nagira nshike ko mhm. eh, iyo abikoze hanyuma agakingirwa ikibaba aho turavuga ko agategazina muntu kahungabanye mhm. ariko rero witegereje eh, ukagenda mu mu busho butandukanye ukaja mu masenta atandukanye ukaraba ingene ubugerageje canke ukoze icaha bariko barabahana nibaza yuko ahubwo twobasaba kugwiza inguvu kugira ngo umuntu wese akoze icaha agihanirwe bimwe vy'akarore rero ntihagire uhava yikika mukiza kugira ngo afate kino gihe turimo ace aho nyanga amategeko eh, yibaza ko atazohanwa kuko murazi ko twese tungana nta n'umwe ari hejuru y'amategeko mhm. iruhande y'ibyo bica biboneka bishikira abantu nyezina ari abantu bahungabanijwe agateka kazina muntu biraboneka naho mu mvugo imvugo zo gutyozanya mu banyamigambwe batandukanye bavuga imvugo zityoza abandi ibi nabyo nyine biri mu byonona ako gateka eh, nicyo gituma nahereye kuvuga ko burya abanyamugambwe eh, bakwiye kuza bazanye imigambwe eh, imigambi bati twebwe tuzorangura ibi cyangwa twe twaranguye ibi ibu naho icyo tugiye kurangura ni iki gutyo rero turabye icyo umuntu ashoboye kurangura biroroshye kumutora ariko uje gutukana uje gutyoza uwundi aho ntuba uriko uragira imyamamazo uko bikwiye twe turabinebagura rero tugasaba yuko umuntu wese bishyitse eh, akabona yuko eh, eh, hari uwuriko aramurengera yo bisaba akabishikiriza urwego seni kuko yabo urwego seni yaba abajejwe ubucamanza eka y'abintwaro abo bose barabikurikirana kugira ngo baze baragarura natwebwe twebwe eh, mu mugwi CNDH iyo tubonye uko hariho umuntu ari karanyerera gatoyi duca tu, eh, dusaba urwego seni kugira ngo rurabe ivyo bintu rubigarukirize hafi kugira ngo bahanure uwo muntu Eh, hanyuma ikindi nacyo cibonekeza n'urwaruka rukoreshwa muri ibi by'imishamirano eh, murabona cyane cyane ko urwaruka nirwo ruheza rugashamirana abo banyepolitiki iyo bavuze ayo majambo ariko ugwaruka nirwo ruca ruja imbere mu gushamirana aha naho muri CNDH ntaco mwama muri mukora kugira ngo mukinge ugwaruka rureke gukwegwa muri ibyo bintu eh, ivyo uvuze nivyo urwaruka kenshi rurahendwa bakwiye kuraba umunyepolitike aje babwira ingene iterambere ryabo rizogenda ingene bazoshobora kwiga ingene bazoshobora kwitunga mu buzima hako baja kugwana kuko witegereje neza aba bantu barongoye imigambwe ku rwego rwo hejuru barafise ingene bavugana sinzi ko twavyita do dialogue mm. barafise aho bahurira bakaganira iyo hari ico batumvikanye ko baricara bakacumvikana nta na rimwe urasanga hagize ubufata fata ubundi rwa mukubita ikofe mm. ariko urwo rwaruka rubakurikira gogo iyo bashyitse mu mitumba bankana eh, na bagenzi babo ngo kubera badahuje imigambwe badasanga ibyumviro bya politiki tukabakibura rero bati ni barabe akarorero kuri abo bantu babatwara ingene babanye neza kandi ingene bumvikana nabo bashobore kumvikana kuko inyuma y'amatora amatora agira here mm. burya atanguye abaheze mm-hmm. agira here inyuma y'amatora bajya abantu mubana bajya abantu mubana nibo uzoza gusaba kugira ngo baguhe umucanwa niho uzoja kurahura nibo uzoja gusaba kugira ngo bagutware kwa muganga mu gihe uba wagwaje nibo uzohamagara misi yose hagize ingorane ugira mu muryango mhm, mhm. kumbura ko muraza kukarangiriza ko ikindi naco cibonekeza eh, tubwira cyane cyane abari mu makungu ko mu buhinga bw'ivyuma mu ntunge gato baranyeretse ko hari uri ku murongo yamaze gushika allo oui allo amahoro neza ego nanje ni bizoza ah, ahamagaye uh, ari Nairobi namahoro bizoza mm. mahoro neza ndamukiriza umutumire barabaramutse turabaramukije cyane ego doga ku ijambo rero icyumviro cyawe umaze iminsi ukurikirana imyiyamamazo iri kiraba reka eh, mbanushimire utumire kuba yashoboye kutwitaba kugira ngo tugire icyo dushyikirije kumure tugire n'icyo tubajije n'icyo duterereye mhm. ah, yarahejeje kuvuga yuko eh, agitangura yuko agateka kazina muntu mu burundi kifashe neza akanavuga yuko n'utwoba tutagenda neza ari dukeyi cyane Mm. ari utuntu tudasanzwe muri iki gihe eh, cy'imyiyamamazo ariko jewe ngaho onye nagombaga yimvuge ko tuta umwe turumva abanwanyi b'imigambwe imwe imwe aho bidoga yuko baburabuzwa n'abanwanyi b'iyindi migambwe naho yavuze yuko imigambwe yose ku rubuga irekuriwe gukora hasi no kuri Rwanda aja mu burorero bwinshi n'uno munsi twumvise nko mu kayanza muri za matongo aho hari ugwaruka rwatangiriye abandi bagiye kwiyamamaza naho yavuze ko ku rubuga abantu bose bajaho ariko yavuze ko birashika hakagira utugorana oya nitwoguma tuvuga ngo ni utuntu duto duto dushika mhm. kuko nyimba urwaruka rw'umugambwe runaka mhm. ruhagaritse abandi bagiye mu myiyamamazo iyi migwi yigenga kuko jewe nibaza sen idehashi mhm. naho ntazi neza kayebyo charge yabo sinzi igikorwa cabo nagateka kazi namwe guhagarara mhm. kugira ngo babe abo gutunganiriza abanyagihugu baba ko bararenganywa ku gateka kabo kuko kubuzwa kumviriza imigambi y'umugambwe runaka kubuza umunyagihugu kujya gushikiriza icyo yifuza uba umurengeye ku gateka kiwe nibaza yuko icari igikorwa ciye umugwi CNNIDH ubu mhm. hageze aho twumva yuko mbere aba ababa batewe hageze aho aribo baca bapfungwa aha twobaha nk'akarorero ariko ariko ntiwobisigura ko ari batewe kuko nitwogira ko ari iby'igitero mhm. twarumvise yuko hari n'umuntu yagandaguwe mu ntara ya mwaro muri komine nyabiraba Mm. kandi abamukuye mu nzu muri komine nyabihanga abamukuye mu nzu ni w'uwo muhisi yarababonye aranabavuga none iyi cn idahashye nko mu gihe nk'iki bakaca batubwira yuko agateka kazina muntu kariko kagenda neza twirigwa turabona ibiziga abantu bapfa kandi kubera iyi myiyamamazo aka gateka kazina muntu kagenda neza gute mm. harinde gupfa bangahe kugira ngo uyu nyakubahwa dogiteri sigiste yemeze ko agateka kazina muntu kako kagenda nabi ahubwo jewe ko mbona agateka kazina muntu kariko karagenda muri iki gihe mm-hmm. jewe mbona hari hageze nyima hatararenga yuko cnidh ihaguruka igakorana n'igisata cya seni bagakora ataho begamiye bakerekana igikorwa cyabo imbere ahubwo twebwe twibaza tuti reka batakihari ariko niho bari urumva ko bariko barakora ikintu aherutse kuvugira mu nama ishinga nshingamateka yaravuze ngo no mu bindi bihugu ngo agateka kazina muntu ngo byama byabe kagahungabana eh, twumva iyo mvugo umengo si nziza ibindi bihugu rutura ntibabirabire ko iyo bariko bararaba ibintu byiza bakora kuko mhm. ntibace babarabira ko ngo nahone ngo abantu barapfa ngo nahone ngo ibintu biragenda nabi ndangize ndamubaza mbega se akabazo eh, akabazo kawe rero ikorana gute n'umugwi wa seni mhm. muri iki gihe kitoroshe cy'imyiyamamazo aho agateka kazi na muntu tubona ko gahungabana mhm. baraheza bakaca bakorana gute na seni kugira ngo agateka kazi na muntu k'abenegihugu k'abanyagihugu gashobore kubahirizwa bikwiye reka nongere ko akandi kamwe ntararengana kugira ngo namwerekereza ko agateka kazi na muntu gahungabana mhm. umugambwe uraherutse gukoresha ikiganiro aho utavuga birebire kugira duhe umwanya abandi bizoza kandi ukavuga ko barenganywa ikibazo arababajije kijanye n'igikorwa canyu nk'umugwi wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNIDH ati mbega igikorwa canyu kiri hehe mu bihe by'amatora mukorana gute n'umugwi wigenga ujeje amatora murakoze cyane ngira mbanze ndamushimire umuvukanyi wacu bizoza ari Nairobi mhm. eh, kuri bino bibazo yashikirije hamwe n'amakenga eh, yashikirije eh, ndamutahura cyane ndamutahura kuko uyu nibaza yuko amakuru aronka ari amakuru yo kungurukana ku mbuga ngurukanabumenyi mbuga ngurukanabumenyi mhm. aho rero ayo makuru kenshi aratandukanye n'amakuru aba ari ngaha kuko twebwe iyo turonse amakuru mwe nayo icambere dukora no kugenda gutohoza mhm. tugashikayo tukabona by’ukuri vy'ukuri icabaye ari cyo nico gituma eh, mu byo dukora tugenda tugashikana habaye izi ngorane nkikavuze cyo munyabiraba Ego nagira mvuge nti rero mm. kugira ngo tubanze twumvikane mm -hmm. turiko tuvuga agateka azina muntu mm. ukuvuga ko ari inzego za leta ziba zitakoze ivyo zategezwa gukora canke ari izo nzego za leta ziriko zirahungabanya gateka kazi na muntu hmm. mu gifaransa niho bavuga crime de droit commun hamwe na twa dorome ibyo ni ibintu bitandukanye cyane ni ukuvuga ko twebwe iyo tubonye hashyitse ikintu nk'iki abantu bakagandagura umuntu hanyuma tugasanga inzego z'umutekano zagiye kurondera zigafata uwakoze icyo gikogwa ari mu butungane ugiye ukaraba abantu bafunze kubera ibyaha bakoze urabona by'ukuri ko ubutungane buri ku kivi ni nacyo gituma ahubwo duhamagariye ubutungane n'inzego eh, z'umutekano ko zigwiza inguvu kugira ngo umuntu wese ahunyanze agateka kazina muntu ashobore guhanwa yaranabivuze avuga ati abantu usanga batangiye uwundi mugambwe e, bagiye kwiyamamaza bakabuza ko bashikayo hmm. aha nicyo gituma duca duhagura twavuga tuti ubutungane nibukore inzego z'umutekano nizikore kugira ngo umuntu wese ahanirwe icyaha ciwe responsibility igume ari individuel personnel hmm. e, hanyuma yabajije ati cyane cyane iki gikorwa canyu nk'umugwi CNDH n'umugwi ujeje amatora mukora bungana gute ego twebwe eh, mu itegeko ritugenga baravuga yuko dufise igikorwa cha kuba eh, eh, igikorwa mpanuzwa jambo mhm. ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko iyo tubonye ikintu kigenda nabi icambere dukora ni ugushikira izo zego z'igihugu zibijejwe mhm. tukazisaba ko zigira icyo zikoze ndagwaye nk'akarorero nk'ibintu by'amatora turi mu bantu ba mbere bashoboye gushikira umugwiseni mhm. kugira tubwire ibyo tubona bitagenda neza kandi mu matangazo ingingo zimwe zimwe ziza zirafatwa turabona by’ukuri ko baba bafashe nkama icyo tuba twabahanuye iki ni ikintu cya mbere mu vyo dusanzwe dukora hanyuma hariho ikindi nagomba ngaruke ko eh, yavuze ko eh, mu itangazo seneri yashikirije yavuga yuko ababo babizi neza ko barengana hmm. nagira mvuge ko seneri siyo itanga intumbero ikavuga yuko itanga iciyumviro mugabo um, kanezi yose mu bubirigi kaze muri karadiridimba eh, vinyi Ego murakoze cyane amahoro ndamwifuriza ikaze muri kiganiro cyacu murakoze Ego mekanezi yose wumvise ibyo turiko iciyumviro cawe Ego murakoze cyane numvise yuko eh, icokogwa mu kwihanganirana cyangwa inyifato ibereye muri ibi bihe hanyuma by'amatora hanyuma numvise cyane cyane icyo mugabo ntikibuza yuko agateka ka muntu bama kava kariko karatose kazwa ku isi hirya no hino si mu Burundi gusa mhm. noneho eh, kira noneho hari ikibazo nagomba kumubaza ca mbere ni kubera iki mu Burundi bama bagirizwa yuko agateka ka muntu gasinzikazwa nk'inama zibiri Geneve mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani niho nari mhm. cumi n'umunani niho nari igihe eh, igihe ikipe yari yaje ivuye mu Burundi yagenda uko idahejeje n'inama mm. hanyuma mugabo wewe akatubwira yuko yifashe neza mm. hanyuma igiga kabiri nacyo nagomba kumubaza ni uko eh, musanzwe eh, sende hafi yapfa turakurikirana iyo ababona yuko harimo hajya uko amatora ndetse canke uko agatera kamuntu kifashe bivana n'icyo gihugu uko kiba kimeze ni ukuvuga mu gatera kazi ntabwo uko kizwi Mm-hmm. yotubwira neza ingene kizwi yatubwiye mu ncamake mu ntangamarara aratubwira ko umuntu wese yishyira akizana agenda gutyo mugabo baravuga yuko umwe w'ubukuru ugakwira hose kandi abo bantu bagatosekaza bakavuga ko batumwe n'abashefu babo abo bashefu babo bakiyegeza mm. kuko ntiturumva umunyamugambwe cyangwa umuntu n'ibyabaye mu burundu ariko mva muri kahise nta muntu yajya ku kwica uwundi atamunyapolitiki ari inyuma none mhm. ivyo bibaye bafunzwe bakumva amadosiye yabo akabona ko ariko ateye imbere akabona yuko batagira ibibazo byo kuronka utungane hmm. nibyo bagenda none araheza bakakurikirana bakabishikana ku mutwe bakabona n'urubanza rwaciwe ko atari urubanza rwa ngondagura hmm. ko atari urubanza rwo gutsindayo nko guhasha iserukira abanyagihugu bose gute e, e, e, irabye kuko iri hagati y'inzego za leta n'igihugu n'abanyagihugu mhm. none boba bakorana gute mhm. ubwo ntiboba bavuga ati bo e, twebwe turi nk'ibintu by'ibisharizo by'ibikingirizo mugabo atabo na butoyi bahise mhm. kuko twarabonye bari bafise nk'ibintu bavuga amadosiye hariho e, urera nta karutimana hariho n'abandi bamubanjije iyo 60 twarumvise yuko bagenda bakugwa kandi bazira kenshi y'uko bakoresheje ububasha bahabwa n'amategeko hmm. ariko itegeko ariko itegeko ntibararihindura hmm. hamwe agira icyo ko neza hmm. murakoze cyane murakoze namwe mugira ibihe byiza akanezi yose yego mugira ibihe byiza nari kumubaza byinshi kabisa nuko ndekeye umwanya abandi kuko ubwo ni urwego rukomeye no ngaha rurahari rurahari murakoze murakoze kumbure arumvise ko ibibazo bihari azogaruka mu kiganiro murakoze yego e, turamutumiye azogaruke kuko mu bihugu bitari turi twiga demokarasi turi mm. twiga intwaro rusange mm-hmm. twibaza yuko ubwo rwego rukomeye cyane mm. kugira ngo ijwi ry'umunyagihugu ntiribe imvagusa kandi ijwi ry'umunyagihugu ribe ijwi nyene riharurwa nk'uko icyiyumviro kiwe cyasohotse atari cyo yatamitswe canke atari canyerejwe urakoze urakoze cyane mhm. dr sixte vinyini muraba wumvirije eh, bizoza wari ukiri kuravuga ibijyanye n'ibyo yashikirije murumvise na kanezi yose mu bubirigi ibyumviro n'ibibazo bishika kuri bitatu mugende mubishura birashika ikintu yatomoye sinzi mugitomoye neza yavuze eh, iyo bari ko bari icegeranyo ku burundi bati umugwi w'igihugu reka na leta eh, ni gakemuhuza muhuza icyo ni cya mbere nagira mbanze mvuge yuko hmm. eh, ibi by'amanama abera muri oni hmm. eh, umuntu wese canke ishyirahamwe ryose riba rifise uruhara rwo kuzana raporo yago si ngombwa ngo muhuze mugabo hari ibyo muhurizako twobona ko agateka kazina muntu kabandanye gatera intambwe kaje imbere guca mm. kabiri ati baravuga ko umwera uvi bukuru ukakwira eh, isi yose mm. ibi nivyo hanyuma akavuga ati ibi bintu e, by'agatekazina muntu usanga umuntu yica uwundi mugabo akaba yatumwe e, n'ubundi muntu nagira mvuge ko ibi ni bimwe mu bintu bituma ubwicanyi buba mugabo hariho ibindi none tugira duharire ko mu Burundi ingorane ya mbere dufise atari y'amatongo mm. abantu bapfa amatongo mm. kandi birashika bakicana none aho n'agatekazina muntu kaba gahungabanye mm. ahubwo gahungabana igihe ubutungane budaciye bukora kugira uwakoze iryo kosa ahanwe hanyuma ati abaja mu mpimba cyangwa abandi bantu barenganwa tubafashe iki muri CNDH turakora bikwiye kugira ngo umuntu tukurikirane tubone ko aronse ubutungane yego ubwa mbere twashobora kuriha n'abavoka bajya bashingwa amanza ubu nta buryo dufise mugabo turi ko turaburondera kugira ngo turabe uko twasubira kuza turaronka abashingwa amanza kumbure mu buhinga bw'ibyuma banyeretse imbere y'uko twakira uri ku murongo yamaze kwashika icyo nyine cy'abapfunzwe muri ko muraraba nk'ubu mu bihe by'imyiyamamazo cyangwa mu bihe by'amatora eh, hariho abagira bati muri ibi bihe abakozi byaha bohanwa n'umugwi ujejeho amatora seni ntibo kwihutira cyane cyane kubapfunga mwebwe muri CNDH mukibona gute mu gihe cy'amatora hamwe no mu kindi gihe amategeko aguma afise inguvu mm. yamanye ni ukuvuga ko bivana n'ubwoko bw'icyaha wakoze kugira ngo umenye ingene uhanwa si ukuvuga ko seniyoca igenda igafata eh, umuntu yafashe umuntu ku nguvu ariko ku bihuye n'amatora nyezina mm. aha ni ugutomora neza ku byaha biba bikozwe cyane cyane mu bihe by'imyiyamamazo yo dufatiye kuri ibi by'abashamirana kuri ibyo by'ababa bariko barabuza abantu kujya mu myiyamamazo aho umugwiseni si ufise ububasha bunini eh, mu mategeko uraraba itegeko risumba irindi mhm. naho twoshyiraho itegeko rya seni ni ukuvuga ko rica risumba ayandi mategeko igihugu kigenderako amategeko ya seni aza kugira ngo atange umuco ku ngene ibintu biba bisanzwe biriko birakora ariko amategeko y'igihugu aguma ariko kwa kundi nyene kandi akogwa ukoze icyaha aguma ahanwa kujya abiri mhm. hanyuma hari uwundi ku murongo muntu ntunge gato alo alo amahoro neza mwiriwe mwiriwe neza ni impore eh, urwego baba bakoreramo rwaba rukwiragiye mu gihugu hose mhm. baba bafise baba bafise abaruse abaruserukira mu ntuze ku mitumba cyangwa mu makomine yose y'u Burundi mhm. hanyuma ikindi naco kuvyerekeye inyamamazo iriko iraba mhm. muri rusange twavuga yuko biriko bigenda neza mhm. naho usanga hariho bamwe bamwe bataba barigishijwe ibyerekeye agateka kazina muntu hmm. agateka kazina muntu kigishwa uhereye mu nzu iwawe ukaduga mu kibano mu mugambwe n'ahandi hose hmm. umubanyi wawe ntashobora kuba umwansi wawe kubera mudafite icyiyumviro kimwe hari aho usanga abaca nk'ibariya baca bikika muri ibi bihe kubera ko mu myiyamamazo ni mu gihe abantu baba bagenda bagerera mu kigwi mhm. hari abaca bagomba gukora ubukozi bw'ikibi bikitse inyuma y'imyamamazo cyangwa ugasanga bitwaje ibyo bapfa mu ntuze mu miryango hmm. cyangwa ugasanga barikitse inyuma n'abasuma bakeye babyukiramo nicyo gituma inzego z'umutekano zikora akazi zijejwe ikindi nacyo ni uko tugiye turaraba abarundi benshi hari abantu bagomba kwivanga no mu bintu byerekeye inzego z'intuze inzego z'ubutungane hmm. mu gihe umuntu akojeje ikosa ubu noneho barafashe ingingo iyo yoroshe umuntu akoresheje ikoze agafatwa muri ibi muri ibi bihe by'imyamamazo ntihenze umengo urubanza barucira ikibiriraho mm. kandi iyo bariko baraca imanza biragaragara yuko n'abantu abo aba bafashwe baba bakomerekeje abakomerekejwe cyangwa abagwanye mm-hmm. atanumwe arigera ahakana ati ibyo sinabikoze mm-hmm. muri rusange biriko bigenda neza mm-hmm. Eh, ego kugira ndangize mhm. hariho aho usanga ego birashika vrema ko nawe abavuga ngo byose birera de mhm. si byiza yuko hari abaza baracyozanya mhm. nicyo gituma seni yagiye atanga urutonde rw'ibyo abanyamigambwe bategereza gukorera ko mu gihe hari umunyamugambwe akoreye inyuma y'ibi seni yatanze ko umugambwe umwe urafise ibyo seni yagira ibi nibyo byo mutegereza gukorera ko kubahirizanya kudaza muratukana urengiye akarimba iseni mhm. nta kibuza ko tuwuhanwa yego murakoze cyane Kingsley mugira ibihe byiza yego murakoze namwe murakoze ego tugaruke muri studio twibutsa abariko baratwumviriza ko turi mu kiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro turiko tuvuga ingene e, turaba ingene agateka kazi na muntu kifashe muri kino gihe c'imyiyamamazo ingene abanyepolitike bariko barahiganwa bo kwihangira bo kwihanganirana mu kiringo c'indwi isigaye y'imyiyamamazo eka mbere bagahiganwa bahiganirwa ubutegetsi bubahiriza agateka kazi na muntu no mu minsi y'amatora nyezina tugaruke rero eh, Dr Sixte Vinyini muraba turi kumwe hano muri studio murumvise na Kingsley abamaze kubabaza ibibazo Kingsley arahereye ku kibazo cyane cyane ati muravye muri ibi bihe by'amatora eh, ibikorwa by'iwanyu reka na kanezi yose hari ibindi yabajije murabihera ko ariko nka Kingsley yavuze ko mbega murashika mu gihugu cyose kugira ngo ukumbure n'ibi bihe by'amatora mu bikurikiranire hagufi mbega canke hari ingufu bafise icyo kibazo nagira ni ishuri mvuga ko nibaza ko atasomye neza ibwirizwa rishyiraho umugwi mm. kuko ibwirizwa riratomora neza ko e, abagize uwo mugwi ari abakomiseri indwi mm. kandi bafise ikiringo cy'imyaka ine mm-hmm. ishobora kongerezwa rimwe gusa urabye rero mu bakomiseri bose e, harimo na babiri bamara imyaka itatu gusa mm. e, muri abo indwi urabye kuva uwo mugwi ushigwaho ntibarigera bahagarika na rimwe manda y'umukomiseri itarahera hmm. bose baraheze ikiringo cyabo nabo kungene bakorana na leta ngira ndamuremeshe ndamugira ko umugwi bahejeje kuwushyiraho uca wigenga hmm. bavuga ngaha mu gifaransa ngo la komisiyo ne soumise cararwa kuvuga hmm. ko ataguha eh, intumbero canke amategeko twebwe rero turaraba ico amategeko aturekurira hama tugakora kandi gushika uno munsi bose baramaze guheza eh, amamanda yabo mm-hmm. hanyuma ingere dukorana naho itegeko bisigura twebwe tumaze kubona ko ikintu kitayiko kigenda neza turashikira izo nzego zitandukanye tukababwira tuti iki kirakenewe hanyuma nta madosiye avuga ko dutinya e, muri senede hashi hari amadosiye kandi namwe murabizi akaze kandi tutangu tutangura tukanayasozera nibaza ko amwe muhora muyabona mu madeclaration canke mu makomunike mm -hmm. ibindi navyo noca ndamutumira kuzosoma raporo mm -hmm. hariho raporo twasohoye mu 2019 kandi nibaza ko iri kuri site kuko yobona ko ingene dusanze dukora iyi nyene nivyo nayo yashimye avuga ati murakurikiranira hagufi bijanye n'abapfunzwe bati ibitigiri by'abapfunzwe mugakunda kugira ko ari binini aha hose ati mububahiriza gute ego eh, icambere nuko turabaraba kugira ngo tubone yuko eh, imanza zabo zica eh, mu nzira E, yemewe n'amategeko kuraba yuko atawurenganywa muri ibyo by'imanza e, haretse ko tubikurikirana e, ubu duheruka gutangura n'ibindi bita itinance judiciaire aho dufasha abashingwamanza canke abacamanza kugira bashike ahegereye ari manza ziri n'ubu no kugira ko iyi ndwi nyene duhejeje gukorera ingozi mhm. imisi itari mike kandi mu ndwi zo kwirikira kandi tuzobandanya gutyo nyene urumva turiko turafasha King nawe ati urwego rwanyu rurashika hagati mu gihugu neza neza kugira ngo mubikurikiranire hagufi eh, kiretse ibiro dufise ngahe i bujumbura turafise ibindi biro imakamba ingozi hamwe n'igitega mhm. aho rero haba hariho ubujejwe kuraba ayo ma province urwego tutarashika ko nubwo kuronka abantu mu makomine kugira turonka umume mugabo mu migambi birimwo uburyo nibwaboneka tuzogishika hari uwundi ku murongo allo jewe n'ukuri ndashima ndashima kubera igipimo nkoresha ni ukubera mbanza kuraba iyo twavuye mhm. nkaca ndaba n'aho tugeze mhm. kuba ubwa mbere na mbere dufise umugwi ujejwe agateka kazina muntu ni intambwe ikomeye rwose mhm. hanyuma ukaba ufite urwo rwego ruri ko rurakora ruri ku kibuga rushikiriza ivyegeranyo ivyo byose n'ibintu ni byiza cyane byerekana yuko twateye intambwe mhm. ku bijyanye n'igihe nacyo tugezemwo murabona ubu turi mu bihe bikomeye ibihe by'amatora mhm. cyane cyane muri ibi bihe byamara ibihe bigora bigora benshi kubera tuba turi ko turafana mu migambwe turimo n'ibindi ugasanga rero iyo ubonye imigambwe yose ibishoboye ikwije ibisabwa n'amategeko bariko bariyamamaza hirya no hino nk'uko tubibona mhm. icyo ni icyemeza cyerekana yuko mu burundi tugeze kure mhm. yego ngo nta nyambo ibura agahonzi mhm. harashobora kuba hari ibitagenda hirya no hino mugabo byerekana yuko turi mu nzira nziza ni cyane cyane uko ndabibona ni mu barundi baba hanze nibo bafise um, intumbero mbi ababa ndayite gutyo hmm. ega baba hanze ndabona abantu benshi baba hmm. bavuga ibi amajambo adasa neza amajambo adahumuriza hmm. nabonye si bose mugabo ni bamwe bamwe ku mvo zabo abo rero jewe sinzi nk'inge n'uwo mugwi woba ubakurikirana canke woba ubashyira mhm. mugabo kabisa biraboneka neza yuko hariho abafite intumbero mbi igihugu cy'u Burundi mugaduhiriwe duhishije bari kurushi mhm. none ga David bari kurushi kubera eh, bavuga David oui cyane cyane ko turiko turavuga nk'iyi myiyamamazo Eh, uri kurabona muti muri rusange baraja ku rubuga bariyamamaza imigambwe yose iraboneka ko iri ku rubuga muri rusange urangiza eh, ko hari aho tubona abaza barashamirana abo bashamirana cyane cyane wubahanura iki ibyo narabivuze kuva imyinyamamazo itaratangura n'ubu ntibigaruka ko mhm. ni ukuvuga dukora icyo bita tolerance twubaha kwigishanya hmm. niba ukeneye yuko uri mu mugambi runaka aza mu mugambi wawe agahindura ikibanza hmm. muhe ibyiyumviro muhe imigambi hmm. nubwo buryo bwonyine budahohotera uwo we wese buzotuma umwe ava mu mugambwe wiwe akaza mu kifatanya nayo um, kujana gukoresha amajambo akarishe amajambo adahumuriza bese nk'abarundi ntibitwubaka mhm. hanyuma rero hariho n'abafatira hejuru abafatira mu kivunga mhm. abavuga mm, ibitabaye abagagamisha ibintu bitari byo mhm. nabo tubiyamirize biyamirize abo bantu cyangwa bashaka kwinjirira inzego z'umutekano n'izindi ziri ku kazi kazo zijejwe nabo tubiyamirize murakoze murakoze cyane David mu gihe uri ibihe byiza muri Canada yego umunsi mwiza tugaruke muri studio Dr Sixte Vinyini muraba eh, muraza muragira ico muvuze kumbure kuri ibi byimviro bya David ah, ariko tubandanye turi mu minota ya nyuma eh, hakwiye iki kugira ngo murumvise na david n'ibyo ariko aravuga kugira ngo ibihe by'amatora amahiganwa barimwo imyiyamamazo irasigaje ikiringo c'indwi amatora nyezina azoba itariki ya mirongo ibiri muri ibyo bihe hakwiye iki aha dufatire cyane cyane ku banyepolitike bigenze gute turaba n'iyindi migwi ihamagara ibyo bikorwa duhere ku banyepolitike reka mbanze nshimire eh, uyu muvukanyi mhm. ku ntererano aduhaye kuko aratwigishije gutahura yuko uko twumvise ibintu bishobora kuba atari ibyo mhm. abantu baba bafite intumbero zitandukanye baba bashatse gucivuta abantu mhm. nica mpera gusaba icya mbere ko abanyepolitike by'ukuri bo hagarika amajambo acivuto amajambo y'urwanko amajambo atuma abantu bahababuka bakagira ubwoba kibaza ko ibintu byayangaye kandi atari ibyo hmm. ni bakoresha imvugo ikomeretsa hmm. bakoresha imvugo ibabariranira itahurana dutahure ko by'ukuri ubudasa bwacu arizo nguvu zacu icya kabiri nosaba hariyo ibintu nabonye ntashimye Eh, naho ntari mu mugwi ujejwe amatora mm. nk'ibintu byo kwitwaza inkoni kwitwaza amahiri cyangwa ibindi bintu bijyanye n'uko abantu baratinya mu gihe bubona nk'umugwi ari nk'urwaruka ufise nk'ibihire icyo mm. kintu si cyiza nk'umugambwe ibyo babishika abanywanyi babo bakabigira bo bahanura hanyuma eh, kwibutsa abarundi ko eh, zina murundi wese ahanigwa icyaha akoze hmm. ntituze turahendwa n'abanyepolitike cyangwa duhendwe n'abandi bantu ubuzofatwa yakoze ikosa ubutungane cyangwa igipolisi kizomuhana uko bijejwe urumva rero tume tuvyitwararitse kugira ngo ntitugwe eh, mu mutego tuta tutazi hanyuma nsabe inzego z'umutekano n'iz'ubutungane kurushirizaho eh, kugira ngo eh, amategeko agume yubahirijwe no mu bihe by'amatora Eh, amategeko yubahirizwe kuri bose atankunzi hmm. atakuraba umugambwe intara ubwoko cyangwa ibindi byose bishobora kudutandukanya ikumbure iyo mpanuro mukanya kanya murayigaruka ko tubanze twakire hari uwundi ari ku murongo alo alo amahoro neza eh, ni amahoro muvugana na zeno zeno muri afurika y'epfo eh, ndi petoriya muri afurika y'epfo kaze muri karadiridimba uramutse umutumire Eh, murakoze cyane ndamukiriza umutumire amahoro cyane zena yego mm, amahoro amahoro reka ntungane nshimire mm-hmm. umumenyesha amakuru mm-hmm. yashoboye kugutumira kuko twari twarakurindiriye ntitwakoronka mm-hmm. tuga ku ijambo yego murakoze mm. murakoze hanyuma um, jewe numvise ukuntu uh, umutumire yishyuye eh, ku bibazo yagiye Eh, icyo nabonye ni uko nkumbure eh, biraboneka yuko umutumire eh, ahengamye ahengamye naho kandi ari mu mugwi wigenga byaba bigaragara yuko nk'umura adafise amakuru akwiye y'ibiriko birabera mu gihugu hagati uvuga utomora zeno uvuga utomora kuko ari mu mugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu ni umugwi wigenga mugabo wumvise ukuntu ariko arakwishyura urumva neza ko atari umuntu yigenga arorke ariwe muntu yategeza kwigenga akaba umu arubitse ku mpande zose ikibazo ufise cyane cyane eh, shikiriza ikibazo cyawe ikibazo mfise mhm. ikibazo mfise ni uko hariho amaka menshi agaragara y'abantu bagiye barahungabaniriza umutekano wabo esi iri ku ruhande rw'abasenere muri iki gihe cy'imyiyamamaza eh, ntihagire ikintu na kimwe gikorwa uti urashobora gutanga akarorero amaka ni menshi cyane ntawe ngo yaheze umuganda guhe ikazi ibiri byabereye ingozi iriya tuwajuru muri komine ruhororo ku mutumba ruyaga kare yabaye imyaka mirongo irindwi yafashwaga kubitwa udakoresha agashavu nk'ibi none cyane cyane turi ko tushimikira kuko ihanganirana eh, aho nawe wahava usanga utihanganiye abandi kumure eh, wewe wipfuza iki kugira ngo eh, aya matora urangiza imisegonda mike turiko turarangiza kugira ngo habe ukwihanganirana hakwiye iki igikwiye nuko uwo mugusende hashi wokora ico batweza gukora ugashyira inguvu za zimbonera kure hasi bakabereka yuko uwo mugwi ariho uri mu bugingo imbonerakure arizo zigifata inguvu ariho bari ntagire ikintu na kimwe yazivugisha ni ukuvuga amatora ntashobora kugenda uko uwo mugwi objectif zawo zari zipanze aho uzobufashe muri rusange kuko imbonerakure zose ntizikora amakosa ni nk'uko n'abo bandi bakora amakosa bari mu mugwi yindi itandukanye urabye none mhm. mu bitanga mu makuru ibi natwe turabyironkera mhm. yameze nk'ubunegura yuko turukoresha Eh, amakuru duhabwa ku ntuzeyi turonka ku kungurukana bumenyi mm-hmm. ariko si byo mm-hmm. ubuca kimwe na kera ikintu kibaye umuntu arakimenya mm-hmm. naho kiba kibereye ahantu kure uti rero hakogwa iki hanyuma akore aze netro yes kuko niko iyo migwi kujya kanesiyozi yabivutse uyu mugwi n'umugwi udasanzwe n'umugwi udasanzwe yategeza guhagarara nk'umu arbitre ariko nivyo ariko arakora nivyo ariko arakora warangije bo icyo norangiriza ko nuko ah, Eh, eh, novuga yuko iyi minsi isigaye kugira ngo mhm. amatora abe mhm. ahubwo batigeza gushyiramo izindi nguvu nyinshi mhm. gusumba aho yoguma ashima kuko ni gikwiye cyane cyane mwariko muravuga ibijanye n'inzego nazo uko zokwigenza kugira ngo eh, ibi bihe by'amatora bigende bimera neza ariko muhanze mu gice muvuze kuri ibi byazeno reka mbanza ahubwo ndamushimire je mm. ndashima umuntu hako eh, uvuga hari akaganga muhogo ko uvuga kuko eh, mu bijanye n'ingene umuntu abayeho uko usohora icyiyumviro ufise niko ukira mm. ndamu ndamusaba ko misi yose ahubwo yumvise afise akamubakiye mm. yona dushikira natwe kumugwi habwe ngire ko ndamuha nimero ya WhatsApp mm. dukoresha mu mugwi kugira ngo yumvise afisa amakenga azotu azotuvugisha 68 22 67 67 kugira ngo zeno niyo abanyumva ayandike ikihe cyose abonye ko hari ikintu akeneye gutura umugwi twe tuzomwakira mm-hmm. hanyuma eh, yavuze ati umutumire arahengamye mm. kano kuri simpengamye mm. kandi nizere ko yabivuze abizi yavuze ati abari muri uwo mugwi turabazi nivyo byo byoba byiza ahubwo ko batumenya kuko baca bamenya kahise kacu n'icyo turi n'icyo dushoboye mhm. aho urunga ndema kuko umuntu arazi ko ataco aba yiyagiriza hanyuma ati kubiriko biraba nabivuze ubwa mbere tuvuga ko agateka kazina muntu gahungabanye igihe inzego zibijejwe ataco zikoze mm. natwe twamaturi mu maprovince twama turi mu ntara twamaturi turi e, mu makomine turaba iyo bishitse umuntu akadutaka cyangwa umuntu asanga agateka kiwe kahungabanye tugakurikirana n'inzego zibijejwe kugira tubone ko umuntu muntu kandi murabizi ko benshi bamaze guhanwa mm-hmm. aho rero nta bwoba mfise mm-hmm. ndabona ko turiko turagerageza mm-hmm. ivyo guhengama twebwe siho turi twe turigenga kandi tuzoguma dukora uko bijejwe igihe yakura mwariko murahanura cyane cyane inzego ziriko zirakurikirana ibi bihe by'amatora cyane cyane ibihe by'imyiyamamazo na nyezina mutanga impanuro murangiza ego ndiko ndaheraheza mvuga yuko Eh, amategeko tegeza kubahirizwa muri kuri bose atankunze mhm. ntiturabe naka ngo ari mu mugambwe kanaka ngo ari mu bwoko kanaka eh, ngo yarize cyangwa ntiyize burya twese turangana imbere y'amategeko mhm. gutyo rero tuzi yuko ukoze ikosa uwo ari we wese ahanwa tuza duca dutangura gutinya tukagira icyo twubaha hanyuma nagira nsabe kandi ko eh, uba umutekano muke cyangwa ubutovya amatora canke wikitse muri kigiza kugira ngo abuze mugenzi we kubahirizwa mu gateka kiwe na cyane cyane muri bino turimwe nawe nyene ahanwe bimwe vy'akarorero mm. vy'akarorero ndacongeyemo kugira ngo ntiyagira abantu bitwaza ibihe turi kugira batobe amatora yego mu sekonda mike eh, eh, turiko turarangiza mm, minota ya tureze mm, murangiza mu masegonda make abariko bariyamamaza bariko barahiganwa bigenze gute reka mpere kuri aba bantu eh, bayoboye barongoye imigambi mhm. ndabasabe ko boja eh, bakaza cyangwa bakaja kumbonera kure kumbonesha kure kugira ngo batange ijambo ry'ihumure basabe aba bayoboka bose ko bakoresha inyifato nziza yubahiriza agateka na muntu idahohotera abandi kugira ngo n’uzofatwa ari mu caha bamwiyamirize hakiri kare bati ubu naka niyafatwa ko ziki azovyishura ku gatwe kiwe mhm. murakoze cyane ni na hano kino kiganiro giciye kigarukira twari ko turaba ingene agateka kazina muntu kifashe muri kino kiringo c'imyiyamamazo ingene abanyepolitike bohiganwa bahiganirwa ubutegetsi mu kubahiriza agateka kazina muntu haba muri ibi bihe by'imyiyamamazo no mu matora nyezina murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abadukurikirana bari mu makungu cyane cyane abatwakuye hari bizoza twakuye ari muri Kenya Kanezi yose mu Birigi hari Kingsley mu Birigi David muri Canada na Zeno muri Afrika y'Epfo tubashimire mwese dushimire by'umwihariko rero umutumire wacu twari kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH Dr Sixte Vinyini Muraba mwakoze kwitaba ubutumire bwacu dushima n'ivyiyumviro mwashikirije muri karatiridimba mwakoze natwe kudutumira namwe kudutumira kandi tubamenyesha yuko igihe cyose abene